Hola, bona tarda a tots i totes els nostres oients. Us saludem de, de nou des de la ràdio de la nostra escola. Com ja sabeu, som al 88 107.5 de la freqüència modulada i ens dient Ràdio Primavera. Avui tornem a passar una estona de la tarda amb vosaltres, els nens i nenes de la classe de tercer. En el programa d'avui comptem amb la companyia del Mario Saya, que és el president de l'AMPA de la nostra escola i ens contestarà algunes preguntes. Escolteu amb atenció que comencem. 700 little records, all rock music fell. C'est la vie, say the old folks.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 Bona tarda. Estàs preparat per començar aquesta petita entrevista? I tant. Doncs la primera cosa que volem sab saber que és què volen dir les cicles AMPA. Ens ho podries contestar? Sí. AMPA significa Associació de Mares i Pares dels Alumnes. Ens podries dir de quin nen o nena de l'escola et, pa et pare? Sí, de l'Andrea Salla de P5A i properament serà el Rubén que començarà l'any que ve. Què feu a l'AMPA? A l'AMPA té com a objectiu promoure les activitats lúdiques per als alumnes i els pares. Organitzem les activitats extraescolars, col·laborem activament en els esports escolars i eh, fem un seguiment de l'ensenyament a la nostra comunitat i, i, i fem un suport a l'escola. Heu de fer reunions? Sí, fem diverses. De què parleu? Bueno, parlem de, de tots els problemes que, que, que poden sorgir a, a, a l'escola i, i bueno, busquem entre tots buscar solucions. On us reuniu? On reunim aquí a l'escola. Eh, generalment ho fem a la classe d'informàtica. I quan? Ho fem un cop al mes, tots els primers dilluns. I després, cada, cada cop que hi ha un, un, algun event, com alguna festa o alguna activitat, pues, tornem a reunir-nos.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 Continuem amb la nostra entrevista. Volem saber què s'ha de fer per ser de l'AMPA. Per ser de l'AMPA només cal estar a l'escola i pagar una petita quota anual. Treballes al despatx? Eh, a mitges. Faig una mitja jornada de despatx i una altra mitja jornada a fàbrica. Tu passes bé fent aquesta feina? Sí, sí tant, sí. Tens una altra feina? Eh, sí, sí. Treballo a, a una fàbrica on, on fem les guies metàl·liques dels calaixos de les cuines. Com vas aconseguir ser president de l'AMPA? Va ser molt fàcil perquè l'AMPA anterior eh, ja complia els 4 anys i bueno, substituïm. Mario, ens interessa molt saber què prepareu des de l'AMPA per aquest Nadal. Bueno, l'AMPA en aquest Nadal prepararà un petit tàstec nadalenc que potser es, es celebrarà el mateix dia que vosaltres feu les Nadales. Quines altres feines i activitats esteu organitzant per aquest curs? bueno, pues, eh, tenim pensat de fer un altre cop la, la festa de Carnestoltes, fer una festa per les activitats extraescolars, i fem una altra festa de final de curs. A més, doncs, intentarem fer alguna excursió pels pares, alguna activitat pels pares, com l'any passat que vam fer una jornada esportiva, i, bueno, i sobre la marxa. I casal d'estiu que en tindrem? Ho intentarem. Tot es basa en la quantitat de nens que estiguin interessats en fer-lo.